بسم الله الرحمن الرحيم گروه سرود حضرت عبی بن کعب رضی الله تعالی عنه از مدرسه دار القرآن سراوان تقدیم می دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أزيد عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم اي مصطفى حبیبم اي عشق راستينم بيتو صفا نباشد در قلب آتشينم بيتو صفا نباشد در قلب آتشينم اي مصطفى حبيبا عشق راستين بيت سبع نباشا در قلب آتشين أي فخر آدميا أي ماه هاشمیان أمات غم خار عالميا غم خار عالميا أي مصطفى حبيبا ای عشق راستینم بی تو صفا نباشد در قلب آتشینم ای فخر آدمیان ای ماه هاشمیان ای غم گسار امت خار عالمیان خار عالمیان قرآن بود فرازی از خلق بی مثالش ذکرش بلند کرده معبود لایزالش در بزم آدمیت شمع سعادت افروف و فخر خلق عالم نور هدایت افروف نوره هدایت افروف ای مصطفی حبیبم ای عشق راستینم بی تو صفا نباشد در قلب آتشینم ای فخر آدمیان ای ماه هاشمیان ای غم گسار امت آلمیان عالمیان خار عالمیان قربان برم نبی را او ترین بود بهر نجات امت او یک دمی یاسون از خود گذشتگی را آموخت او بیاران از می گذشتن بهر رسول و از جان بهر رسول و از جان ای مصطفی حبیبم ای عشق راستینم بی تو صفا نباشد در قلب آتشینم أي فخر آدميا أي ماه هاشميا أي غم قصار أمة غم خار عالميا غمخوار عالمیان مدت مدیدی است که سرزمین شهامت و مردانگی جایگاه عشق و ایثار و قبلگاه نخستین مسلمانان بیت المقدس مظلومانه زیر چنگال خان سینیزی قرار گرفته است آن جلادان وادهت با قصاوت تماس کودک گرفته تا بیر مردان پیرزن را قتلام می کنند جوانان را با تیر مستقیم مورد حق قرار داده و جانشان را میگیرند و از طرفی دیگر صدای از کسی بر از بر مظلومیت بیت المقدس و آلان نمی شود مگر اینکه در عصر ما دیگر مردی بیاید چون عمر پشت پلیدان بشکند ظالم شود زود در بدر یا چون صلاح الدین ما آید دلیری نامور با غیرت و مردی کند شام فلسطین را سهر شام فلسطین را سهر منم بيت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم بيت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک مسلمانان مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک مسلمانان به دل دارم غمی از بی وفایی ای مسلمانان خدایا تا که داغ جدایی ای مسلمانان منم در بین سیونی گرفتار ای مسلمانان بدون غم گسار و یاور یار ای مسلمانان دلم بشکن است همچون آبگینه ای مسلمانان چون کوه دارم تو یسینه ای مسلمانان منم تنها گرفتار یهودان ای مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک ای مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک پاک مسلمانان منم تنها گرفتار یهودان ای مسلمانان به هم در دین می مسلمان ای خدا جانم جان تاریک و ظلم ازد فزون است ای مسلمانان درون سین اقیانوس سخون است ای مسلمانان سیاهی در سیاهی نقش بستی ای مسلمان مسلمانان زی اعمال یهودینا خجست ای مسلمانان نمی آید آية صدای غرش شیر ای مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک ای مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاک ای مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناک ای مسلمانان میان مسلمین وعدت بیفزا ای خدا جانم صفا و دوستی و غیرت ای خدا جانم جان را پرز نور دین بگردان خدا جانم پر از بوی خوش آین بگردان ای خدا جانم بده بیت المقدس را نجاتی ای خدا تا جانم ز چنگالی دن قوم جانی ای خدا جانم بده بیت المقدس را نجاتی اي خدا جانم منم بیت المقدس خانه پاکی مسلمانان منم آن قبله مجروح و غمناکی مسلمانان منم بیت المقدس خانه پاکی مسلمانان منم آن قبله مجروح أبوه كي مسلمان منم بيت المقدس خانه پاکی مسلمانان منم آن قبله مجروح كي مسلمانان تكبير